ukuri gushyira mu kuyaga ukuri gushirira mu kuyaga ikiganiro giha akaryo bamwe mu ncabwenge z'abarundi ngo bashikirize icyo bazi n'icyo babonye kuri kahise kabo nta k'igihugu ukuri gushyira mu kuyaga gishyikirizwa na jerome niyonzi cyane murazi nuko gikomoka mu giheta komine giheta nayo nyene murayizi kumbure wo mutamenya cyane n'umucumvi w'uwo mutsima mwihereza iminsi yose mukanezerwa uwo mutsima witwa ninde mu bikino dukina mm. haya turabapfindika mm. Mm. ntidushobora gukina igikino ngo gihere hajya tugira aho twogihejeje tugaca twicira umugani mm. mwebwe aho mukoraniye namwe mugaca mumarira igikino mm. kuko musigara muribaza none aha bashatse kuvuga iki bavuze nde ubwo bavuze nkawe ugaca wiyumvira ku gatima nawe hatabibarira utaho hantu bavuze jewe bamuzi ku izina rya kireko ariko kumbure yitwa deo hakizimana nibyo yego nitwa deo hakizimana deo hakizimana bagakunda kumwita kireko mbega kireko jyojo riza gute ko mbona abantu ariyo bamenyereye cyane kireko bararimenyereye kuko ryavuye mu gikino nakinnye hama rero benshi baca baragikunda iyo zina rya kireko rero ryari rifise insiguro nziza mu byo twariho turakina benshi mu mpanuro baciye babona bati reka n'ikiraroko koko hariho n'irindi zina ryari riharawe bakunda kunyita sakubu naryo ryari izina na benshi bararikunda ayo mazina rero bakayakunda kubera ibyo bikino bibiri mhm. ubu rero tugarutse kuri deo hakizimana bakunze gutazira kireko abandi abandi bakamutazira sakubu mbega muri kino kiganiro cy'ukuri gushyira mu kuyaga urashima ko tuguma tuvuga kuri kireko nta kibazo urumva ntacyo nshobora kuba izina ntacyo rinyononera kuko benshi rero iryo zina baramaze kurimenyera no mu makungu urumva rero iryo zina ntacyo ryonona eh. reka rero tuvuge ikireko yoba yavutse ryari ku gatumba kawe je navukiye ku mutumba wa muyange komine giheta muri zone kabanga aho rero Eh, mvuka mu mirongo ine n'icyenda murumva ubu rero ko ndi w'umuhumura akuze hmm. nari umukapiteni urumva nari mbangutse muri byose nari nzi gutera umupira neza nari nziza hanyuma rero mu bikorwa bya minsi yose rero je nikorera utwanje hama rero mpava ndatangura ishure ishure yo kubaka niwo mwuga wanje nari mfise ishure yo wayize he nayize imurayi imyaka ine yari ishure y'imyuga twigishwa n'umupadiri w'umuzungu yarazi ubwenge cyane natwe duca tuhacira ubwenge hama rero barangize no kuza kubakisha ibigwati hari hari yibuhiga hama rero ndubakisha amazu y'abafurere hama rero mvuyeho naruba narubakishije aho ku mu kibimba mperereye amadorotwari y'abaregwa hama mvuye aho rero naciye ntangura baci bampamagara mu gikino ninde kuko babona ubukerebutse mvise mu mateyatre n'ibindi hama rero nshya ntangura kubandanya uhuh. n'ubu rero nkaba nkibandanya uwo mwuga wo gukina ngera benshi barabishima eh, ariko ko tubarariza kuri icyo gikino ahejeje eh, amashuri y'imyuga ntiwabandanije ngo wige ibindi oya umaze kuronka ubwo buhinga natwe twigisha abandi twaca twigisha abandi nabo ubuhinga twarahuye ibyo kubaka gusakara twari dufise abanyeshuri nabo twigisha urumva iyo wamenye umwuga uteza kuwigisha ubundi iyi nzu tubonye y'akaruruhore ku ibarabara ya kiriko niba bayiyubakire ijyanije eh, sije nariyubakiye mugabo narayubakishije nararaba yuko wa paruwasi mpava bantura kuba umukinnyi wa komine maze kuba mu bakinnyi ba komine twarakinye muri musongati tuza guterana murabona musongati yahigeze yani musongati ya kera twarakina urumva ko maze kuja gukina mu ntara ko bitari byoroshe ubu ntibo bukigakina eh, oya oh, ubu sino bankigakina mugabo turagarutse rero ku buzima bwa deo hakizimana batazira kireko eh, turiko turabira hamwe ingene yakuze n'ingene yabayeho turageze no ku cyo yamaze kireko azwi cyane mu bikino vya ninde ninde yatanguye igihe yatangura we wari ukiri umwana muto cyane oya ninde yatanguye jewe nkuze nakubwiye ko naciye mu mihari nje mu mihari urumva nari umujerera akomeye kandi nkaba nzi kuririmba nzi kuririmba eh, nararirimba eh, tukaririmba mu gitari tukaririmba mu mbyino hamwe n'abigeme mhm. Ama muri icyo gihe rero twaragira udusikeci mhm. udusikeci rero tukagenda no kugira amateatire mhm. tukarihisha amahera mhm. tutaratangura igikino n'indi aho hari hakiri eh, ntihari bwashike mu mirongo umunani hari kuribagaza muri icyo gihe hano rero turakina igikino dukina igikino teatire hariya kunyuze kuri koleje ya mutima mweranda ikiri koleje ubuhongera ni kampisi eh, ya kaminuza muri icyo gihe rero dukinya igikino abantu bararurera mu giheta ikoreramo umugwa ninde ugira kabiri w'iwacu twavukishije muri icyo gihe yiyubakira n'ayandi mazu arubaka n'ikomine mm. twebwe rero miliyoni zitatu eh, miliyoni zitatu zo hambere si ubu eh, oya nta na kimwe twatoye ko eh, niho haboneka wari deregiteri w'iradiyo yavuga ati abonye ibyo twakinye harabaye amahiganwa mugabo nsubiye inyuma y'imigwi mu ntara duhiganwa na ngozi twe twaserukiye intara ya gitega ngozi iraza abandi bose bavuye mu ntara turahiganwa duca tuba ba kabiri mugabo bwa mbere twari twabaye aba mbere rero baca baradukura amanota kubera nta mwambaro twari dufise eh. Eh, abanyengozi kuko baje bobo bitunganije bari babizi bari bafise imyambaro baca babagira ba mbere batahukana idarapo ry'igihugu natwe baraduha inka eh. turayizana mu ntara n'ibindi baduhaye byinshi n'imyambaro twari tubuze barayiduha hama rero umuderiteri yabonye ivyo yaciye yumvira kutugirisha ati je ndafise agakino nobaha mukanyinira mm duca dutangura rero gukita izina nkina nkebura mm -hmm. turagakina eh, muri ico gihe twakina iminota mirongo itatu mm. ama rero tubikinye twumva abantu bararyoherwa baragira iki yumvira tuti bebasha ntitwohindurira izina kuko twabona igituma twarabona igituma twarihindura wamenga muri nkina nkebura turerekanye ibyo tugira tuvuye kuko abantu bacu babibona hano twita izi tuje hamwe twita izina ninde eh, niho rero harya hari inyigisho kuko ugize iki kintu kigahera nawe woba wigishije mm. kwigisha umuntu ni uko abona ati hajya narabikoze canke uyu yabikoze ko bamudomye ku rutoki nanjye sinze ndabikore ugaca uzitirira ngaho twovuga yuko neza na neza aho igikino ninde gitanguye cyitwa ninde ari ryari eh, aho ahari nko mu mirongo mirongo umunani ku bw'igikino twebwe twatanguye ndabesha mu mirongo umunani niho twasohora igikino cya mbere icyo gihe mwubakana mwagize ubugeni rukirisu cyangwa bya bimwe byo gukwega ku mugoroba oya byo gukwega ku mugoroba wumvise namenyekana gutyo wewe wumva ni ukwega nagize ubugeni bumenyekana nagize ubugeni ndi umukiro abana n'ababyeyi bashika nko ku icenda mugabo mm-hmm. baragiye kubaka mm-hmm. eh. bafise abuzukuru eh, n'abuzukuruza ndabafise eh. yego mm-hmm. abuzukuruza ndabafise bavuka ku bakobwa batatu ba mbere aho mwatanguranye rero igikino cya ninde miyo myaka ya mirongo umunani uno munsi bakiriho n'ibandi abo twatanguranye igikino twavukishije ni uwitwa wa mudamu mubona yitwa adiriyene mhm. yari n'umudamu bikira mariya mawe yego n'ujya wundi basa yitwa manirakiza mariya maragareta hamwe mu bashinga ntahe ni uwitwa ntuzeye ntamikeje filipo umwe w'urujwi rurerure tutazira musitanteri mhm. hanyuma n'uwitwa leopold umwe muhora mubona akunda gukina role z'abashinga ntahe muremure mhm. n'uwitwa vyunga akorera muri ekipe ya kabiri abiyitega mhm. n'uwitwa rafahera nawe akorera muri ekipe iri mu giheta mhm. eh, abo twaratanguranye mu iyo turiko turasohora ibiganiro mm-hmm. eh, bashasha turiko turamenyereza murabona ko turiko turakura kugira ntuze umwuga wacu ntuzuze imangane mm-hmm. ubu bishoboye turamusabira akahembo kiwe hama akaza tukamwigisha tubonye abishoboye akabandanya atabishoboye naho tukarondera uwundi mhm. eh, ni nk'iyo natwebwe umukinnyi avuye mu iwacu ubwo nyine tujya tumusubiriza ukiri muto mhm. yego none burya muhembura gute abariko barakina nini twebwe uko duhembwa twebwe turi abakozi ba radiyo televiziyo mhm. irahemba umukinnyi umwe umwe agashahara kiwe mugabo bayatangira hamwe mugabo rero barashinze ayo umwe ashobora guhembwa turabye ingene dukina ingene dusumasumbana ama rero bagaca bakurikiza ibyo nyine rero niyo hageze ku mwaka turashobora gusaba ko bashobora kutwongera babona aho bakura bakatwongera hama tukongera abakozi bwawe ngo uranyuze mugaharika reka jesi mparika sinabiguhakaniye eh. eh. nabihwakanirije ko ntaharika none babonye uwo tugendana baca biyumvira ko mparitse eh. ntibabona mugerana cyane cyangwa imuberanye oya tuba turi mu byakatsi mm. ukuri gushira mu kuyaga reka rero kumbure imbere yaho dutera dusozera kino kiganiro mbega uno munsi igikino cya ninde urabye igihe cyatanguriye n'uno munsi aho kigeze urabona ko akanovera cyatanguranye ariko kigifise uno munsi ye nibaza yuko akanovera cyatanguranye yuko kiracyagafise kuko niyo turi turakina naho dukorera bakimenyereye dukina babona baraza kudushengerera iyo tugiye mu yandi makomine gukorera iyo mu zindi ntara ahubwo turabura n'aho duca barakurikira imiduga bagakurikira twebwe bakaraba aho twiceye turi turafata nk'agacupu gake usanga bagize umuzingi mm-hmm. bakadukunda dushya tubona yuko igikino gifise akanovera mm-hmm. bagikunda bamwe bakavuga bati twebwe tutarorereye ninde ntibikunda tugiye nk'aho dukina uca usanga n'abantu bata imirimo abanyeshuri ugaca usanga barataye ibyigwa mugabo ugaca usanga ni uko mbona yuko benshi bankunda cyane mhm. inyigisho ziva mu gikino ninde uno munsi mwimvira yuko ibyo zishika ko akamaro zigira mwebwe nk'abakinnyi ba ninde mu bishimirwa gute icyo tubona natwe dukora iby'iwacu twe tuzohanura nta politiki tuzojamo dewe hakizimana batazira kireko ukunda iki mu buzima ibyo nkunda nabikubariye nkunda jewe ibi nkora nkakunda no guhuza bene gihugu nkakunda ko tuyaga n'abantu nkirinda yuko twasotorana n'umuntu ibyo ndabikunda ariko ngo urakunda n'agacupa cyane ijya nzobigendera rero muri uwo mwanya kuko nicyo gituma nzoguma nkunda umugwi ni wa ninde kuko watumye menyekana ngira mu bihugu bitari bike mhm. eh, kuko n'abavuye hanze bahora bavuga ngo twakubonye ngo urazoza hariya ngo mudukinire urumva n'ibintu by'akamaro rero mhm. ibyo ndabikunda rero kirekunda gushimiye cyane murakoze namwe twari ko turaganira turashimiye kandi n'abarongoye insamizi y'uburundi batwemereye gukoresha akamenyetso ka ninde muri kino kiganiro nkengurukiye namwe mwahisemo gukurikirana kino kiganiro aho ukuri kwari ko gucirira mu kiyago radiyo isanganiro igiranye na deo hakizimana batazira kireko wo mu giheta mu ntara ya gitega irabipfurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu ngo bashikirize icyo bazi n'icyo babonye kuri kahise kabo nta k'igihugu